anasema walam, walam yadhlimha wala hatumdhulum bal yuamiluha bima takunu ahlan lah bal atataamaliana naye binti ya watu bima takunu ahlan lahu kwa yale ambayo yanafaa kwake yeye kuyafanya huyo mume na si kweli kwamba wanawake wanaridhiwa kwa kila kitu chao si kweli lakini tunaangalia maslahi makubwa mafsada ni madogo wameumbwa kwa ubavu hawanyooki. Asli ya umbile lao ubavu uliopinda, ukitaka kuunyoosha utauvunja, unabaki vile vile uliopinda. kwao unakwenda naye taratibu. Mengine tuna wafumbia macho, lakini hakuna mwanamke anayeridhiwa kwenye kila hatua, sababu ndio umbile lao na wao kuwa mazingira hayo ndio ukamilifu wa umbile lao kwa hiyo si sawa kwa mwanamume kila jambo la kila kasoro kuna kasoro zile kubwa mambo ya haki za Allah swala ni haya hayavumiliki hiyo kuna vitu vidogo vidogo hivi wanaume watakuwa wavifumbie macho na asli yake ni aya kwenye Qur'ani إذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض ها قال انتم محمد صلى الله عليه وسلم ألقوا مسيريشا موجة ووكزاك كم بسير يمنينو أسر النبي إلى بعض أزواجه موجة ووكزاك Hafsa ya imma alimwambia mimi nimekunywa nimeramba asali kwa Zainab. Hii harufu unayosema mbaya ni asali nimeiramba kwa Zainab, na wala sitorudia tena. Falamma nabbaat bihi, mke yule alipompasha zile habari mke mwenziwe na ilikuwa ni siri allah asema idh asarra siri siri hii nakupa haya haya akaitoa ile siri akampasha habari mmoja katika wake wenzake falamma nabbaat bihi alipompasha habari ile mwenzake wa adharahu llahu alaihi na tukio hili na yaliyosemwa Allah akamdhihirishia Mtume Muhammad sasa siri yako mtume wetu imevuja, akasema akamfuata Mtume Muhammad sallam yule aliyempa siri, arafa ba'dahu wa a'rada an ba'd, akamjulisha baadhi ya yale walioyasema, ulisema hiki, ulisema hiki, akayapuuzia mengine akayafumbia macho mengine, wa a'rada an ba'd. Kuna waliosema, kuna wengine wakaona kwamba ah, haya yaache tu. Ndio anasema katika namna ya kuishi na hawa wake zetu hawa, kuna jengine walifumbia jicho, sababu ukisema kwenye kila nukta, kila hatua, kila ambalo kwamba halikupendezi utakuwa jina baya. Mme na gugu huyu hajafikia uzee hali hii huyu uzee wake utakuja kuwa mbaya huyu kila kitu basi siusogeze tu mwanangu kwamba hiyo sufuria nimeweka ukumbini si ungeichukua tu hii vitu vile vidogo wanasema mastaqsa karimu qat mtu karimu hapekui akataka kujua kila kitu au kila kitu kiende ipasavyo kila kitu karim hafanyi hivyo karim anapuuzia baadhi ya mambo ila usipuuzie yasiyofaa kupuuziwa anasema mshairi walaysa alghabiyu bisayidin fi qaumihi walakin sayidu qaumihi almutaghabi walaysa alghabiyu bisayidin fi qaumihi mtu ghabii mpumbavu ghabii yupo yupo tu babu jinga kio kio toka wewe hayupo kachelewa kurudi katoka na fulani anaona hasa ah, ah, huyu ni al laisa bi sayyid fi qawmi si sayyid huyu si bwana huyu kwa watu wa kwao walakin qawmihi al-mutaghabi lakini sayyid wa kweli wa watu wa kwao ni anayejitia upumbavu anajua akijifanya kama vile hajui huyu ndiye sayyid kwa maana anakuuzia baadhi ya mambo wa min haqqi zawjayn 'inda al wa min haqqi zawjayn 'inda al na miongoni mwa haki za wanandoa wawili wakati wa posa anna ar-rajula idha arada al kwamba mtu wa kiume anapotaka kutoa posa wa alima Allahu min qalbihi na Allah akajua kutoka katika moyo wake mtu huyo annahu yuridu haqqan wa sidqan an yakhtibaha, kwamba yeye anataka haqqan, kwa ukweli kabisa, kwa haki kabisa, wa sidqan, na kwa ukweli, an yakhtibaha, kumposa huyo mwanamke. Yustahabu lahu an yandhura ilaiha, inapendekezwa kwake kumtazama kumwangalia huyo anayetaka kumposa liyakuna aqduhu alaiha ili iwe aqdi yake yale mafungamano yake ya kindoa anayotaka kuyafanya alaiha juu yake mwanamke huyo ala basiratin wa maarifa yamesimama katika msingi wa elimu na utambuzi namjua fika nilitaka kumwoa na mjua, nimemwona, sijauziwa mbuzi kwenye gunia. Wadhalika min, min asbabi istimrari lmawaddati baina alzaujaini, na kufanya hivyo binti kumwona anayemwoa na kijana kumwoa kumwona anayemwoa min asbabi istimrari almawaddati baina zawjaini, ni miongoni mwa sababu za kuendelea mapenzi baina ya wanandoa hao wawili, wa taalufi qalbaihima, na kuungana mioyo yao, idha kataba Allahu bainahuma aqda, kama Allah atawaandikia mafungamano hayo kupita ya ndoa. Fa idha alimat almar'atu anna hadha arrajula basi atakapojua mwanamke kwamba huyu mtu lam yuj'al amama al-amri al-waqi' wa inma kana qad ra'aha lam yuj'al amama al-amri al-waqi' akujaliwa kwamba ameletwa tu kutokamana na jambo lililozuka papa bana kuna mchumba amekuja huyo hapa kwa hiyo hivi na hivi na hivi wa inama kana qad ra'ah bali huyu mwanamme eh, qad ra'aha alishamuona wa kana fi hillin min amri na alikuwa na uwezo wa kufanya lolote juu ya jambo lake fi hilli amepewa ruhusa anayo analopendekezo lake fi hillin min amrihi ana anasikizwa na yeye, amepewa fursa hiyo. Sio kwamba kaja tu kazuka tu a au kaambiwa na wazazi wake, huyo ndiye mume wako, wataka hutaki. a fi hili min amrihi aqdama ala nikahiha, akatangulia mbele, kwa maana akaliendea jambo la kumwoa raghbatan fiha ah, kwa kuwa na raghba naye kumtaka memtaka inma kana qad raaha amemuona wa kana fi hilli min amrihi na alikuwa fi hilli min amrihi mume alikuwa na uhalali wa kusema chochote juu ya jambo lake hilo faaqdama ala nikahiha akatangulia kwa lengo la kumuoa raghbatan fiha kwa kumpenda hakushinikizwa jaala dhalika qalbaha yataallaqu bih, hilo litajalia moyo wa mwanamke huyu ufungamane naye. Akijua mwanamke jambo hili kwamba amekuja, hakushurutishwa, kamuona, karidhika yeye mwenyewe, hakushawishiwa eh, kwa ridhaa yake amesema kwamba mimi nimemuona binti yenu na nimefurahishwa naye na nimempenda na niko tayari yeye awe ni mke wangu. Hili linaingiza kitu kwenye moyo wa mwanamke, jaala dhalika qalbaha yataallaqu bi, hayo yote hayo yataujaalia moyo wa huyo mwanamke ufungamane naye, watuhibuhu akthara Aa, ah, na atampenda huyo mwanamke kumpenda huyo mwanamme akthara zaidi kwamba kujiona kwamba ah, mimi kumbe nime, nimeweza ku yani nime, nimeutaharukisha moyo wake yule kijana eh? ah, ah. ameniona amenielewa eh? ah, amekuelewa binti yetu amekuelewa basi sawa mimi nimekubali ولهذا جاء عن المغيرة بن شعبة na kwa ajili ya hili imekuja habari au hadithi kutoka kwa sahaba al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu qala amesema ataitu nabiya sallallahu alayhi wasallama nilimwendea mtume sallallahu alayhi wasallam fadhakartu lahu imra'atan akhtibuha nikamsimulia nikamtajia mwanamke ambaye akhtibuha nimemposa au nataka kumposa faqala akasema bwana mtume alayhi salatu wassalam idhhab nenda nenda mughira fandhur ilaiha nenda ukamtazame Umetaja mwanamke kwamba umemposa, umemtazama, bado nenda kamtazame. Mal hikmatu ya Rasulullah? Hii ni jumla i'tiradhia. Kuna hikma gani ewe mtume wa Allah? Mtu mwenyewe kashaposa huyo binti, japokuwa hajamuona lakini yuko radhi, wewe unamwambia aende kumtazama. Hekima ni nini ya Rasulullah? Yani kana kwamba swali hili sisi tunamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anatujibu anasema fa innahu ajdaru an yu'dama bainakuma hilo ajdaru linaleta nafasi kubwa zaidi an yu'dama bainakuma eh, kwa maana antaduma almawaddatu bainakuma kudumu mapenzi baina yenu hilo linapelekea zaidi nyinyi kupata a, ah, mapenzi endelevu baina yenu, kudumishwa mapenzi baina yenu, kwamba umemuona umemridhia, kakuona mmeridhiana. Mughira huyo hadithi yake imetajwa kwa ufupi hapa, lakini huyu mwanamke huyu alipoambiwa aende akamtazame, alikwenda kwa wazazi wake wawili akawaambia alichoambiwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume amenitaka nije nimuone tulikubaliana tu lakini mtume akanambia nije nimuone hadithi inasema annahuma kariha dhalika wale wazazi kana kwamba jambo hilo likawachukiza kama ilivyo baadhi ya wazazi ah, nataka nimuone muone mimi kwani kuna maonesho hapa leo utakuwa wote kukuoa sema nataka nimuone ah binti yetu sio binti wa kuomaoma sio leo utakuwa wote kukuoa kana kwamba hilo jambo halikuwafurahisha wale wazazi wa binti fasamiat tilka almar'atu wa hiya fi khidriha yule binti akiwa katika khidri khidri ni sehemu pazia kwenye nyumba kama ni ukumbini linazungushwa, wanawekwa vigori hapo nyumbani. Akasikia yale majibizano baina ya yule bwana na wazazi wake wawili. Ah, mtume akanambia nije nimuone. Ah, bwana, wajua maneno ya wazazi kuonesha kuto kuridhika kwao. Binti akayasikia yale maneno, faqalat, akasema yule binti, in kana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam amaraka an tandhura fandhur ikiwa kweli mtume sallallahu alaihi wasallam amekuamrisha utazame basi tazama yani niko tayari uliangalia wa ila kinyume chake kama si kweli hayo yasemayo umefanya hila zako wa ila faanshuduka kinyume chake na kuapiza kwa Allah anshuduka na kuapiza kwa Allah ya kwamba usifanye hilo jambo unalotaka kulifanya la kunitazama. Hadithi inasema kaannaha a'dhamati dhalika, kana kwamba yule binti akaona hili jambo ni jambo kubwa sana, tena mpaka tufumuane hapa, nione siku kadha wa kadha. Kama wewe mtume kwambia unione, niko tayari, mtii mtume sallallahu alaihi wasallam kinyume chake na kuapiza kwa Allah, usifanye unalotaka kulifanya. Qala, anasema fanadhartu ilaiha Mwisho yote nikamwangalia, fatazawajtuha, nikamuoa. Fama waqaat indi mraatun bimanzilatiha, hakuna mwanamke yeyote aliyewahi kuwa na mimi ambaye alichukua nafasi ya huyu mwanamke. Walaqad tazawajtu sabiin, na kabla hapo nilishaacha wake sabini au bid'an wa sab'in au sabini na ziada. Lakini nilipotekeleza maelekezo ya Mtume saa salam, nikapita mule aliponielekeza Mtume kweli bwana, maneno ya Mtume kama hayakuanguka, hajawahi kupatikana yeyote aliyekuwa na daraja la mwanamke huyu nilikuwa naye kwa maana huenda alioa wengine bila kuangalia bila kadha eh kasifiwa sifiwa tu wakaoa kuingiza ndani yale aliyoambiwa sio lakini haya akayaona mwenyewe kwa macho yake ndio maana ya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam fa innahu ajdaru an yu'lama bainakuma hilo ni jambo pelekezi linalopelekea kwa hakika kabisa eh, kudumu mapenzi baina yenu yeye wewe wewe kukumuona na yeye kukuona وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم na amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam idha khatiba ahadukum almar'ata pindi atakapoposa mmoja wenu kumposa mwanamke fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha basi akiweza kumtazama huyo mwanamke kwa kile ambacho yad'uhu kitamvutia yeye ila nikahiha kunako kumuoa mwanamke huyo falyafal, basi na afanye hivyo, amtazame kile ambacho kitamvutia, maana kile ambacho anakihitajia kwa mwanamke huyo uwepo wake akiangalie. Rawahu Abu Daud wa Ahmad wa hasanahu al-Albani. Kipi hicho? Mipaka yake ni ipi? Mwingine atakaone paja. Je, naruhusiwa kuona paja? Sababu so, mtu asijakaelewa vibaya hii hadithi kwamba mwana Mtume anasemaje, ma yad'uhu kile kitakachomvutia yeye kutoka kumwoa tutaona wanasemaje wanazuoni